սոցիալական խնդիրներն է բացահայտում Մարիամ Սարգսյանը։ Կենսախնդիրն է հանրայինի եթերում։ Բարի օր, Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում կենսախնդիր հաղորդաշարի Անդրանիկ թողարկումն է։ Սոցիալական ամենահրատապարծերն ու հասարակության անհանգստացնող թեժ թեմաները միասին կքննարկենք եւ պատգամարմիներից կստանանք դրանց պատասխանները։ Այս հաղորդման առանցքում էր տեղահանված քաղաքացիներին ամենաշատը հուզող ծրագրերից մեկն է 40 հազարական դրամների ծրագիրը ով ինչպես կարող է օգտվել ծրագրից կամ ինչպես լուծել տեխնիկական խնդիրները բարձել ենք Արցախի հանրապետության բնակարանային կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանի հետ 2022 թվականի հուլիսից Արցախի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության իրականացրած գործառույթներից մեկը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով տեղահանված եւ կամ բնակ տարածք կորցրած անձանց բնակարանային կարիքի ժամանակավոր բավարարման գործառույթը փոխանցվեց բնակարանային հարցերի կոմիտե։ Եվ կառավարության որոշմամբ շահառու համարվող ընտանիքների յուրաքանչյուր անձ պետք է ստանա 40 000 դրամական աջակցություն։ Հուլիսին բնակվարձերի համար տրամադրվող գումարային հոսքը դադարեցվեց։ Օգոստոսի սկզբից քաղաքացիները կարող էին հայտագրվել բնակոմիտեի կայքեջում եւ շահառու համարվելու դեպքում ստանալ իրենց հատկացվելի 40000 դրամը։ Գործընթացի առաջին փուլն ավարտված է եւ արդեն մի քանի օր է սոցիալական տարբեր հարթակներում, բակերում եւ առօրյա զրույցների մաս կազմող կարևոր հարցի պատասխանն արդեն կա։ 40000 դրամների փոխհատուցումը սկսվել է։ 40 հազարների հայտերը արդեն ընդունվել են հուլիս ամսվա։ Վճարումները արդեն երրորդ օրն է իրականացվում են։ Հուլիս ամսվա վճարումները երևի միջև ամսի 20-ը կհասցնենք իրականացնել։ Ամսի 12-ից նորից հայտագրման հնարավորություն կընձեռվի քաղաքացիներին, բայց կհայտագրվեն հայտագրման կարիք կա միայն այն շահառուներ, ովքեր դեռևս չեն հայտագրվել կամ ինչ-ինչ պատճառներով հուլիս ամսվա համար մերժում են ստացել, հետո նորից շահառու են ճանաչվել եւ օգոստոս ամսվա համար կարիք կա որպեսզի նրանք հայտ ուղարկեն։ Իսկ այն քաղաքացիները, ովքեր արդեն իսկ ճանաչվել են շահառու եւ հուլիս ամսվա համար վճարվել է նրանց օգոստոս ամսվա համար եւ հաջորդ հաջորդող ամսին ամիսների համար նոր հայտ լրացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Ու թեև ծրագիրը հենց այդպես էլ կոչվում է բնակարանային կարեկի ժամանակավոր բավարարման նպատակով տրամադրվող 40000 դրամական աջակցություն, այնուհանդերձ շատերի մոտ հյուրընբռնում է առաջանում։ Ինչու է մերժվում իրենց հայտը։ Այսպես, բնակոմիտեն առանձնացրել է այն դեպքերը, երբ մերժվում է դիմողի հայտը։ Դրանք են. Եթե անձը չի հանդիսանում Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի հունիսի 29-ի համար 736-N որոշմամբ հաստատված պատերազմական գործողությունների հետևանքով տեղահանված եւ կամ բնակ տարածք կորցրած անձանց բնակարանային կարիքների ժամանակավոր բավարարման նպատակով դրամական աջակցություն տրամադրելու կարգի շահառու։ Եթե անձը չի հանդիսանում Արցախի Հանրապետության կառավարության 2021 թվականի դեկտեմբերի 21-ի համար 1394 N որոշմամբ հաստատված 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական գործողությունների հետևանքով զոհված, մահացած եւ անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց ընտանիքների առաջին խմբի անժամկետ զինվորական հաշմանդամ ճանաչված եւ կամ անօթևան մնացած անձանց բնակարանային ապահովման ծրագրի իրականացման կարգի շահառու։ Եթե դիմումը ներկայացնելու պահին արկա է շահառուի մահվան պետական գրանցում։ Եթե անձն ունի սեփականության իրավունքով բնակ տարածք Արցախի հանրապետությունում կամ Հայաստանի հանրապետությունում Եթե անձը պետական աջակցությամբ ժամանակավորապես բնակվում է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտում, հանրակացարանում, պետության կողմից վարձակալվող հասարակական օբյեկտում կամ պետական սեփականություն հանդիսացող բնակտարածքում, Եթե անձը բնակվում է պետական ծրագրերով գնված կառուցված, վերակառուցված, վերանորոգված եւ կամ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո անհատույց օգտագործման իրավունքով հատկացված բնակտարածքում։ Եթե անձը մինչև 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ը հաշվառված եւ բնակվում էր բնակտարածքում, որը պատերազմական գործողությունների հետևանքով ավերվել էր եւ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո կառուցվել կամ վերակառուցվել է։ Եթե անձը գտնվում է Արցախի հանրապետությունից կամ Հայաստանի հանրապետությունից դուրս, բացառությամբ առողջական խնդիրներով կամ ծառայողական նպատակ վիճակներով պայմանավորված դեպքերի։ Եթե անձի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 17-ի համար 169-L որոշմամբ հաստատված Արցախի Հանրապետության առանձին շրջանների ստեղահանված ընտանիքների համար բնակարանային մատչելիության ապահովման պետական աջակցության ծրագիր պետական աջակցությունից օգտվելուց անցել է 2 ամիս։ Եթե անձի Արցախի Հանրապետության կառավարության 2022 թվականի մայիսի 10-ի համար 505-N որոշմամբ պատերազմական գործողությունների հետևանքով վտանգով զոհված, մահացած կամ անհայտ բացակայող ճանաչված անձանց տեղահանված ընտանիքների համար Հայաստանի Հանրապետությունում բնակարանային մաչելիության ապահովման նպատակով պետական աջակցության տրամադրման կարգ հաստատված վկայագրի ստացումից անցել է 2 ամիս։ Եթե անձը ժամկետային զինծառայող է, Եթե անձը օգտվում է զինծառայողների բնակելի տարածությունների վարձակալման համար դրամական փոխհատուցումից, եթե արկա է շահառուի չմերժված դիմում։ Հայտադիմումների ընդունման կարգում կա մի կետ, որտեղ նշվում է հետագայում շահառու հանդիսանալու դեպքում կստանա գումարը։ Արմեն Մանգասարյանը պարզաբանում է, թե ինչպես քաղաքացին կարող է հետագայում շահառու համարվել։ Այսինքն կարող է հուլիս ամիսը նա հյուրանոցում է բնակվել կամ հուլիս ամսվա ընթացքում նա արդ երկրում է գտնվել։ Հուլիս ամսվա համար մերժել ենք արդեն օգոստոս ամսվա համար երբ սկսենք հայտերը ընդունել, այսինքն երկու շաբթի օրվանից այդ քաղաքացիները կարող են նորից հայտ ուղարկել եւ շահառու ճանաչվել։ Հաղորդումը պատրաստելիս իրականացրինք սոցհարցում, թե ինչ խնդիրների են հանդիպում շահառու համարվող քաղաքացիները։ Տեղահանված մեր հայրենակիցներից մեկը նշեց, որ ճունի որևէ սեփականություն, սակայն ծրագիրը հենց այդ պատճառաբանությամբ է մերժել իր հայտը։ Ինչ անել այս պարագայում։ Այո, կա նման դեպքեր, այսինքն մենք ունենք տվյալների բազա, որտեղ երևում է թե ով ինչ սեփականություն ունի։ Եթե մենք նրան մերժում ենք սեփականություն ունենալու հիմքով, բայց քաղաքացին պնդում է, որ նա սեփականություն չունի, այսինքն ապացուցելու խնդիրը նրանն է մենք ասում ենք որ եթե դուք պնդում եք որ սեփականություն չունեք խնդրեմ կարող եք կադաստրի պետական գույքի կոմիտեից տեղեկանք բերել ներկայացնել որ դուք սեփականություն չունեք եւ այդ դեպքում նրանք նորից շահառուկ կճանաչվեն։ Այսինքն դեպքեր են լինում, երբ քաղաքացին չի ընդունում, որ ինքը սեփականություն ունի։ Կան դեպքեր, իհարկե նման դեպքերը շատ քիչ են, շատ քիչ, որ նույն աննազգանուն հայրանունով այլ անց ունի սեփականություն, այո, իսկ կադաստրի պետական գույքի կառավարման կոմիտեից երբ մեզ այդ տեղեկությունները տրամադրում են, այնտեղ ՀՑՀ-ներ ՀՑ նշված չի լինում, այսինքն նույնականացում իրականացում է անունազգան հայրանունով։ Եթե նման դեպք լինում է եւ քաղաքացին ապացուցում է, որ այդ գույքը Իրանը չէ, դա շահառու է դառնում։ Մեր անցկացրած սոցհարցման ընթացքում քաղաքացիներից ոմանք նշեցին, որ տեղանված մեր քաղաքացիները ամուսնացել են եւ ընտանիք են կազմել։ Նրանց կանայք կամ ամուսինները, ինչպես նաեւ երեխաները չեն համարվում ծրագրի շահառու։ Ինչու՞, չէ՞ որ նրանք եւս այդ ընտանիքի անդամ են։ Բնակոմիտեի նախագահը բարձաբանում է։ Երեխաները ընդգրկվում են շահառուների ցանկում, ուրեմն այդ 40 հազարների ծրագիրը փոխկապակցված է բնակարան ստանալու ծրագրի հետ 1394 որոշման հետ, այսինքն մեր շահառուներին հորդորում ենք, որ նրանք բոլորը իրենց բնակ, բնակարանային գործը փաստաթղթերը ներկայացնեն մեզ եւ երբ ներկայացնում են արդեն ընտանիքի կազմ են ներկայացնում այդ ընտանիքի կազմում արդեն եթե ամուսնանում են ընտանիքում փոփոխություն է լինում նոր ծնունդներ են լինում մահանում է այսինքն այդ փոփոխություններով հանդերձ մենք ընտանիքին տրամադրելու ենք բնակարանը հենց եղած ընտանիքի կազմով այդ այի դրությամբ եւ հետագայում եթե արդեն հետագայում այսինքն հաջորդ ամիսներին երբ բոլորը բնականային գործերը հազնեն, երկու ծրագիրը կփոխկապակցենք եւ այն ընտանիքները, ովքեր բնակարան ստանում են, ասենք X ընտանիքի կազմով, այդ նույն ընտանիքի կազմով էլ 40000-ները կստանան։ Զրուցակիցս նշում է, որ նորապսակների պարագայում կինը կամ ամուսինը շահառու չեն համարվում չարաշահումներից, մասնավորապես կեղծ ամուսնություններից խուսափելու համար։ Պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարության միջոցներով իրականացվեց ծրագիր, ըստ որի բնակելի տունը բնակարանը վնասված ընտանիքներին տրամադրում են 250 հազարական դրամներ։ Այս ծրագրից օգտված քաղաքացիներից ոմանք կարծում են, որ իրենք եւս պետք է ստանան Այժմ կեցության համար տրամադրվող 40 հազարականները։ Բարձել ենք, թե այդ ավերված տներից քանիսն են վերակառուցվել, վերանորոգվել։ Իհարկե, բարձր որ վերակառուցված, վերանորոգված տանը արդեն իրենց տանը բնակվողին կոմիտեն 40000-ական այդ դրամները չի տրամադրելու։ Կոնկրետ թաղավարթում կան տներ, որոնք վերա, վնասվել են եւ միջորոց դեռ այդ շինարական աշխատանքները ընթանում են կամ չեն ընթանում այդ մարդկանց մենք տրամադրում ենք թաղավարտի հետ կապված, թաղավարտի ոչ օկուպացված մասը, որը մեր վերահսկողության տակ է, այդ քաղաքացիները եւս օգտվել էին այդ 250 հազարական դրամների ծրագրից, բայց այս դեպքում ծրագրից օգտվում են բացառապես այն ընտանիքները, որոնց բնակարանը կամ բնակելի տունը մինչ օրս չի կառուցվել Շահառու քաղաքացիների մի մեծ հատվածը հայտադիմումների լրացման ժամանակ բախվել է հետևյալ խնդրին. երեխաներից մեկի հայտը հաստատվել է, մյուսինը ոչ։ Արդյոք այս կամ այլ պատճառներով մերժում ստացած քաղաքացիները չեն ստանա իրենց հատկացվելի 40 հազարական դրամները։ Եթե մեկին հաստատվել է, մյուսին ոչ, նախ նրանք են ուրեմն ինչ որ խաձև լրացրել հայտը, Այս ընթացքում հնարավորություններ ընձեռվել, նրանք զանգահարում էին եւ ներկայացնում էին, որ իրենց, ասենք, երեխային չեն կցել եւ մեր աշխատակիցները կցում էին։ Իսկ այն ընտանիքները, ովքեր հստակ ապացույց են, որ մերժումը ոչ թե իրանց պատճառով է մերժվել, որ ունեն սեփականություն կամ հյուրանոցում են բնակվում, այլ խնդիրը կոմիտեի սխալ մեջման մեջ է, այսինքն այդ մարդը ապացուցի, որ ինքը հյուրանոցում չէր բնակվում, բայց նրան մերժել են, իհարկե այդ գումարը կստանան։ Բացի այսպիսի խնդիրներից 40 հազարական դրամները սոցիալական անհավասար պայմաններ են ստեղծում բազմազավակ եւ փոքր կազմ ունեցող տեղահանված ընտանիքների համար։ Եթե նախկինում ծրագրով բնակվարձի գումար տրամադրում են զբաղեցրած տան մակերեսի հաշվարկով, ապա այժմ գումարը տրվում է 1 շնչի հաշվով։ Այսպիսով բազմազավակ ընտանիքները օրինակ 5-6 երեխա ունեցող այժմ ստանում են 280-ից 320 հազարական դրամ, իսկ 1-2 հոգանոց ընտանիքները 40-ից 80։ Խնդիր կա իհարկե 1-2 հոգանոց ընտանիքների հետ կապված, այդ պատճառով մենք նախատեսում ենք առաջիկայում ընտանիքին տրամադրել եւ 1 եւ 2 հոգուց բակացած ընտանիքներին ավելի մի քիչ ավելի շատ գումար կտրամադրի, բայց դա լրացուցիչ խոր ուսումնասիրությունների ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո, որովհետեւ այդ ֆիկտիվ ընտանիքի բաժանումները մեկ հոգանոց ընտանիք ներկայացնել, այնքան շատ են նման դեպքերը, որ պետք է խորապես ուսումնասիրվել։ Այսինքն այս պահին կոմիտեում շուրջ 800 մեկ հոգանոց ընտանիք է գործազնել չեմ խոսում 2-3 հոկանոցների մասին։ Այս պահին ուսումնասիրում ենք արդյոք այդ մեկ հոկանոց ներկայացած ընտանիքները օկուպացված շրջան համայնքներում եւս մենակ էին բնակվում կամ պետք է հասկանալ այդ մեկ հոկանոց ընտանիքը միայնակ է, թե ինքը ուղակի ցանկանում է մենակ ապրել։ Այս եւ նմանատիպ խնդիրներից խուսափելու համար առաջիկայում կեցության համար հատկացվող նոր մեկնարկած 40 հազարական դրամների ծրագիրը կվերանայվի։ Պլանավորում ենք գումարը տրամադրել ընտանիքին եւ նախատեսվում է հենց մինիմալ 1 հոգու նախատեսված 40000-ի շեմներ մի քիչ բարձրացնել եւ արդեն հաստատ նաեւ ֆիքսել առավելագույն շեմը եւ գումարը տրամադրել ընտանիքին, որպեսզի այդպիսի թյուրըմբերում չլինի, որ մեծ կազմով ընտանիքներ ավելի շատ գումար են ստանում, ցին մաքսիմալ շեմ եք սահմանելու նախատեսվում է։ Հետպատերազմական Արցախում կարծես օրինաչափություն է։ Սոցիալական տարբեր ծրագրերի հետ մեկտեղ բարձրանում է նաև ամսավարձով դրամադրվող տների եւ բնակարանների գները։ Եվ եթե անգամ տեղահանված քաղաքացիների համար վարձավճարը փոքրինչ տանելի, ապա սոցիալական այլ խմբերի համար, որոնց ամսական նվազագույն զամբյուղը չի ավելանում, գների կտրուկ աճ է նկատվում։ Հիմա գները շատ-շատ են բարձրացել, փորձում ենք այդ ուղությամբ էլ աշխատել առաջիկայում վարձավճարների համար նոր կարգ կսահմանվի սոցիալական միուս խմբերի համար էլ որ เป զի տեղահանված ընտանիքը ասենք մեծ գումար չստանա բայց ասենք առաջ պատերազմից դուժած փախստական ընտանիքը ավելի քիչ ցինցարայողները այլ գումար փորձում ենք այդ դաշտներ կարգավորել եւ վարձավճարների փոխհատուցման նման մոտեցում եւ չափորոշիչներ սահմանել։ Իսկ շուկայի կարգավորումը դա արդեն մի քիչ դժվար է լինելու, որովհետեւ արդեն սեփականության խնդիր կա, բայց ռազմական դրության կարգավորի իրավիճակը հաշվի առնելով կփորձենք այդ դաշտնել կարգավորել։ 40 հազարական դրամները ծրագրի հետ կապված խնդիրներն ու բացթողումները հանրության հետաքրքրող հարցերն այսպիսի պատասխաններ ստացան։ Եթերում կենսախնդիր հաղորդաշարի առաջին թողարկումն էր, ձեզ հետ Մարիամ Սարգսյանը։ Կհանդիպենք երկու շաբաթ անց։